Fahrettin Küçümen Paşa, Allah gani gani rahmet eylesin. İngilizler buraları işgal edip de Mekke-i Mükerreme'de Kabe'ye dokunmasınlar, Medine-i Münevver'de Ravza-i Mutlare'ye dokunmasınlar diye 15 bin askerin buradaki efendim yaşadığı hali veya verdiğimiz olduğu mücadeleyi okumayan insan, tarihi okumadı, e, okumadı demeyeceğim, okumayan insan kendisini dünyaya gelmiş kabul etmesin. Kurslarda romanlar okunuyor, bilmem neler okunuyor vesaire vesaire. Gizli gizli icabında bilmem ne, kötü kötü mecmualara giriyor vesaire. Ama Fahrettin Kıçıman Paşa'nın ve Osmanlı ordusunun misal söz gelimi bir örnek bu. Medine'yi müdafaa konusunda İngilizlere karşı vermiş olduğu mücadelenin peki elini boyunu karıştıran kaç kişi? Abdülhamit Han zamanında adamı buradan sökemediler peki. İngilizler. Olmadı yani Osmanlı'ya diş geçiremediler. Hatta Ecdat peki orduyu ta Yemen'e kadar gönderdi. Eskiden askerlik altı yıldı. Adam altı yıl içerisinde karıyı unutuyordu. Anayı babayı unutuyordu peki. Ama 60 derece sıcakta peki. Ulan insan yani bırak savaşmak peki. Yani tutup şey yapamazsın ya. Yani e, oturamazsın bile ya. Kan teri içerisinde kalırsın. Eriyorsun tereyağı gibi. Buna rağmen ta Yemen'e kadar orduyu çekmiştir. Niye? Mekke-i Mükerreme'yi Medine-i Münevveri açayım da düşman rahat küt diye burada gelmesin diye. Resul-i Ekrem benim canım, ben canıma ne kadar mukayyet olurum, o benim cananım, ona daha fazla mukayyet olurum diye. Olmadı sökemez ben Abdülhamid Han'dan bir kararla. Fahrettin Kıcıman yaparız, Kıcıman Paşa'yı buradan alamadılar. Neticede ee, Koca Sultan Tevki tahttan indirildi. Yerine Cemal Paşa, Talat Paşa, Enver Paşa üç tane hain geldi. Neticede İngiliz'den onları kafa aldı. İstanbul'dan pres yapmak suretiyle Fahrettin Kıcıman Paşa'yı buradan Malta'ya sürdüler. Maalesef burada da bazı Arap kardeşlerimiz, Arap liderleri İngilizlerin ağzına baktılar. Paşa'dan ta Medine'ye kadar gelecek olan İkmal ve Erzak'ın efendim yani vagonlarını talim ettirdiler. Osmanlı burada, Osmanlı burada, aç bir ilaç. Bununla birlikte peki Efendim yani ne ayakkabısı kalmış, ne elbisesi kalmış, yiyecek bir şey yok peki bu çöllerde. Ne işleri vardı bu adamların? Neticede, neticede, neticede Fahrettin Kıcıman Paşa o zamanlar böyle parmağım kadar uzunlukta büyük büyük çekirgeler oluyordu. Çekirge yenir çünkü temiz yediği için <laughs> temiz yiyen bir şey yenir fıkhen. Askerine efendim çekirge yedirdi. E, efendim neycilere çekirge yedirdi fakat millet kabız oldu. Kabız olan bir insan ızdırabın düşün. Zaten iklim ve ortam yani süper bir ızdırap veriyor. Bir de mesela adamın dışı zaten köseliğe dönmüş, tahtaya dönmüş belki. Ee, bir de iş organlarına pek yani sıkışıyor böyle mesela kıvranıyor vesaire. Beygirler efendim yani hayvan ciyak ciyak bağırıyor vesaire. Bütün millet kabız oldu vesaire. Bununla birlikte bir tane Osmanlı askerli sistem yapmıyor. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi o oh, veya ona rencide diye bir şey söylemiyor. Batarya doktoru Feydun Kandemir diyor ki, Hakkı Tifarettin Küçüman Paşa'yı artık alacaklar. Abdülhamid Han'ı indirdiler. Yerine üç tane adi iç geldi. Neticede Tifarettin Küçüman Paşa'yı çek ordu dediler oradan vesaire. Adamı buradan mafyaya sürdüler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i savunmasındaki kabahatmiş gibi. Ve son konuşmayı yapıyor orada minberde. Uzun bir hutbedir uzun bir hutbedir okusam yüreğiniz dayanmaz. Neticede bir cümlesi en son cümlesini söyleyeyim. Fahrettin Mehmet Kandemir diyor ki 15 bin Osmanlı askeri Mescid-i Nebevi'de. O namaz kıldığın yerde onlar belki Osmanlı gidiyorlar. Şimdi onu kalmamış. Şimdi öyle kalmamış. Asiyle. İlahi bir şey yapmasana. Tam bilmediğim bu kararı. Resul-i Ekrem sağ olsun başka sarmızalı kalmamış. Muharrem Fikri Paşa Efendi hutbeyi bitiriyor. Ama Feridun Kandemir öyle bir hutbe irad etti ki, öyle bir hutbe irad etti ki yani yandık kavrulduk diyor. E en sonunda diyor ki askerlerim, askerlerim gelin hep beraber. Ahana Sülek'te Mustafa'sına burada. Ona karşı söz diyelim ki Ya Resulallah ben senden vazgeçemem. Osmanlı'yı da ısrar etme hakkım kalmadı benim. Çünkü onun izini kaybettim. Onun davasını kaybettim. Beni gibi abi beni. Ancak yemekten içmekten alıyorum ben peki. Bu toprakları bir beleşten bulduk değil mi? Bundan bir bedel olacaktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde şu an nedir peki? İnşallah değil, hüsniyetimiz odur, bizden razıdır, şudur budur ama yani bu, peki bu eksileri ne yapacağız? Bunları testlerin neresine yapacağız Allah aşkına ya? Kimse kendisini mazur göstermesin. Mazeret bitmiştir, zaten tren kaçalı çok çok çok oldu peki. Peki tren kaçtı diye, tren kaçtı diye peki oturacak mısın ya? Koş trenin peşinden peki. Belki yani bir yerde yakın atlarsın trene. Bu şuur çok gerilerde kaldı birçok insanımızda. Ama öyle ama böyle vesaire vesaire. E peki ben kim için varım Allah aşkına ya? Benim varlığımın sebebi peki Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem peki. Beni efendim yani birileri peki yarattığım, birileri peki yani bana vatandaşlık sağlayıp bıraktı ki en azından diyeyim yani. <clears throat> E ona ne diyorum? Benim varlığım, benim vücudum, benim sahip olduğum bütün güzelliklerin peki menbaı burası burası. Burası burası. <clears throat> Nabi 17. yüzyılın büyük şairi Medine-i Münevvere'ye geliyor. Bakıyor ki insanlar böyle sellem o sellem böyle Medine-i Münevvere'ye giriyorlar. Edep yok, terbiye yok. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem laka yapılıyor peki. Bu toprakların beklemiş olduğu hürmet ve tazim maalesef yok. Ulan diyor böyle namussuzluk olmaz. Böyle yetinepsizlik olmaz. Bu memlekette Ahmet Mustafa sallallahu memleketinde böyle yaramazlık mı olur derken <laughs> derken o gece efendim rüyada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi görüyor. Ben diyor girmeyeceğim diyor Medine'ye. Peygamberimiz gir demediği müddetçe. Neticede bak Osmanlı edebi, bak dedendeki Muhammed Mustafa Aşk ve Tıskıt'ın görüyor musun? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ki Nabi gelebilirsin dedi diyor. Ben uçtum diyor. Ondan sonra Nabi eline kalem aldı döktürdü. Sakın terk edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Habib-i Kibriyanın, Habib-i Kibriyanın habgahıdır fazilette. Tesavvuf kerdeyi, arş-ı Cenab-ı Kibriyadır bu felekte. Mahnev bab-ı selamın Sine çakidir, ananı kandili cevzor, Nastayı nuru ziyadır bu, bu kakin tertedinden oldu değil curadem zail, anadan açtı mevcuda, çeşme tu diyadır bu, murat edep şartıyla gir, nabi bu dergâha. Mekâf-ı kutsiyandır bu, segâh-ı enbiyadır bu, lan nabi, Sakın terk edepten köyü mahbubu hudadır bu. Bak edepsizlik yapma, namussuzluk yapma burada diyor. Orası diyor Resul-i Ekrem sallallahu köyüdür diyor. Peki nazargahı ilahidir. Cenab-ı Hak Celle Celle sürekli intizar etmiş olduğu mübarek bir yerdir makamı Mustafa'dır bu. Neredesin oğlum? Aklını başına ona göre. Tabii ki Kibriyanen havgahıdır. Burası da i Ekrem sahabesinin başını yastığa koyduğu yerdir. Fazilette tefavvuk kerdeyi arşi Cenab-ı Kibriya'dır bu. Üstünlükte Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu arşın çok daha muazzam ötesindedir diyor burası diyor. Felekte mahnev babı selamın sine çakidir. Gökyüzündeki diyor yeni doğan ay var ya, hilal var ya, babı selam işte buranın en güzel kapısı, en mübarek kapısı orasıdır. Selam ki Selam oradan geliyordu peki. E, oradan girmek yani e, daha iyidir şey, ziyarete girerken. Felekte mahı nevbabı selamın sine çakidir. Ulan abi? gökyüzünde yeni doyan, doğan ay var ya, o babı selamı kıskandan dolayı göğsü çatlayacak gibi oluyor. Herkes diyor babı selama efendim rağbet ediyor. Oradan girmeye çalışıyor. Ya bu ne acayip bir yer. Biz efendim yani gökyüzünde olduk bize bakan neden yok diyor. Ay. Ey ananın kandili cevzal, mattayı nuru ziyadır bu. Ravza-i mutanzarede peki yanan bir kandil. Peki ta dünyayı güzel etmiş ışıldatan cezanın peki aydınından çok daha muazzam bir aydınlıkla parası sahibi diyor. Bu hakim tertebinden oldu Beycur Adem Zail. O Medine'nin toprağı var ya, he, o toprağı, o, o, o toprağın ve o toprakta yatanın diyor, yüzünden diyor, yokluk diye yok oldu gitti diyor. Ama Amadan açtı mevcu dağ, çeşmi tu, diyadır bu. Yani Mevla alemi yaratmamıştı. Yarattı, yarattı. Niye edip Medine'nin toprağı ve Medine'nin toprağında yatanın peki yatandan sıçrayan ve sızan peki ışıldayan nur yüzünden diyor. Öyleyse murat edep şartıyla gir ne yapayım bu dergaha? Bak diyor burada böyle şeyler oluyor diyor ne yapayım? tam edebini takın ve o edep de diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gir bakayım diyor. Niye? Metafı kutsiyandır bu. Segahı enbiyadır bu. Burası bütün kutsilerin ve ruhanilerin Peki sürekli tavaf ettikleri yerdir. Sen zannediyor musun ki peki bugün cuma namazını etti insanlar kıldı. Sen zannediyor musun ki ha bu dışarılarda peki zaten insanlar geziyor. Eğer aradaki perdeyi bir Mevla kaldırsa var ya, hiç kimsenin peki yanı bakmaya yürekleri tahammül edemez. Herkes o an 2000 santigratlık bir av var sobasının üzerine düşen bir damla su nasıl ki anda buhar oluyor, hepimiz öyle buhar oluruz. Metafı kutsiyandır bu, segah enbiyadır bu. Bütün diye enbiyanın diyor başını koymuş olduğu eşiktir burası. Bu kapının eşiği diyor, peygamberlerin elini ayağını değil, başını koyma eşik, kopu koymuş oldu eşiktir diyor. Gören peki, böyle söylüyor. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Kendinle bizim aramıza yarabbim mahlukatı koydun Allah'ım. Mahlukatı kendi cemalini seyretmeye perde yaptın Allah'ım. Muhammed Mustafa'yı gereği gibi tanımaya perde yaptın Allah'ım. Allah'ım zaten bu gözlerin bir şey görmüyor Allah'ım. Kendinle bizim aramıza bir teçe koydun Allah'ım. Ha burada yıpranan darmadağın olan kulların hasretse neyi bekliyor biliyor musun Allah'ım? Rabbim veyahut da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem acaba o peşeyi azıcık kaldırıp da acaba yüzünü görebilir miyim diye. Allah'ım, Allah'ım. Aramızdaki peşeyi bir nerede kaldır Allah'ım. Her şey görelim Allah'ım. Ama dostunu gören, dostunu gören seni görmüştür. Dostunu gören Muhammed Mustafa'yı görmüştür. Ama dostunu tanıyan kaç kişi ki? Burada bu kadar insanlar var, milyonlarca insanlar var. Bunların senden haberi olmasa, Muhammed Mustafa'dan haberi olmasa bunların burada ne işi var? Ama Mahmut Efendi'yi kaç kişi tanıdı ki? Evlerin dostunu kaç kişi tanıdı ki? Mevlana Celalettin Rumi Kudüs sırrının buyurduğu gibi Mevla'nın dostunu tanımak Mevla'yı tanımaktan zordur. Allah'ım bizi böyle labirent içerisinde yavrusunu kaybetmiş kedi gibi yapma Allah'ım. Geleceğimiz yolları ya bizi bize tarif et Allah'ım. Bizi bize bırakma Allah'ım. Amin. Allah'ım sünneti seniye ittibadan bahsedecektim. Bir giriş yapayım dedim. Girişte kaybolduk Allah'ım. Sünnet-i seniye Acayip Allah. Sultan-ı Resul, Şah-ı efendim icarelere devleti sermetsin efendim. Divan ilahide selametsin efendim. Menşurun amrükle müeyyetsin efendim. Sen, sen Ahmet-i Mahmud Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan müeyyetsin efendim. Hutben okunur minberi iklimde kadar. Hükmün tutulur mahkemeyi, ruzi cezada. Gülbay ki kudumun çekilir arş-ı hudada. Esma-i Şerif'in anılır arz-ı semada. Sen, sen, sen sen. Ahmet-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan müeyyessin efendim. Ol dem ki nebilerle deliler kala hayran. Deside yok dehşette kopa cümleden efkan. Yesile usatın ola ahvali perişan. Düstur şefaatla senindir yine meydan sen sen. Ahmet Mahmud Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan meyyetsin efendim. Ümmitteyiz. Ye'sile ah oh eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz babın koyup ağyarı tenah eylemeyiz biz. Biz kimseye sayende nikah eylemeyiz biz. Sen, sen. Ahmet-i Mahmud Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Deste olup hasretle tuzağa atma. Rahmeyle aman ateşi hicranında yakma. Ez cümle kulun galibi pürcürüm bırakma sen. Sen, sen, sen sensen. Ahmet-i Mahmud Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Meyyed'sin efendim dedi Şeyh Galip. 17. yüzyıl Sultan Efendim diye 3. Selim'in şeyhi Şeyh Galip Kudüs'tür o dedem benim dedem. Ah, minel aşkı ve Ah orak kalbi, hararatihi dedeciğim genç yaşta gittin tabii yaşayamazdın bu aşkı efendim bu ruhumdaki bu aşkı bedenin taşıyamadı onun için genç yaşta göçtüm gittin Allah'ım Allah'ım Allah'ım, Allah'ım o aşkını rüzgarı bir daha bize ihsan etsen değil mi Allah'ım? Allah'ım anası babası, efendim anası babası kalmak yani insanı üzer Allah'ım. Anası babası da bizi bırakma Allah'ım. Allah'ım görüyoruz ki ya Rabbi bazen peki anadan babadan yetimlik veriyorsun Allah'ım. Allah'ım bizi kendinden, Muhammed'inden, imanından, Kur'an'ından, dostlarından peki eksik eten sana Allah'ım. Sana Yenişehirli Avni Efendi gibi sanmam talebi devleti cah eylemeye geldik. Biz bir yar için ah eylemeye geldik ey insanlar. Zannetmeyin ki biz bu dünyaya koltuk sevdasına geldik, makam, mevki, rütbe sevdasına geldik. Biz bu dünyaya biz bu dünyaya bir yar için ah eylemeye geldik. Ya Rabbi neler ah çekiyoruz ki ama bizim asıl ahımız karadır ya Rabbi. Muhammed Mustafa'yadır ya Rabbi. Bizim peki adam olmamız peki bizim dünyamızın da ahiretimiz mamur olması için ne gerekiyorsa onu yapmaya ve o iş için burada ciddi karar almaya bizleri muvaffak eylesin. Bizi bize bırakma. Amin. Bizi, bizi yarinden ayırma. Amin. Bizi ahıya sessiz etme ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed olan efrada ey keremler kanı merhamet buyur huzurla İlyas'ı gönder imdada ey keremler kanı merhamet buyur Muhammed hürmeti eman ver bize Kamil iman ile zaman ver bize Cenneti alada mekan ver bize Ey keremler kanı merhamet buyur Ümmeti Muhammed oldu perişan Eşrafı mahvoldu kalmadı dişan. Ey vahidi mutlak sensin kerem şan Ey kerem derkanı merhamet buyur Erzurum'un Allah'ım efendim. Ey Halik-i Alem, emanul eman. Senden özge yoktur bize bir güman. Ya Rabbi de göster bir darul eman. Ey keremler kanı, merhamet koyur. Muhammed hürmeti reddetme bizi. Azgar rahmetten sersetme bizi Azgar zümresinden addetme bizi Ey gelenler yanır merhamet bulur Habibindir senin ahmet Muhtar Sen veri enbiya zatında bizler Sen bizi affeyle aman ya gaffar Mercan'ı merhamet buyur. Allah peşe yaralıyor. Allah peşe yaralıyor. Haddimindir senin.

Señor. işimiz son olmasın Allah'ım. Allah'ım, Birçok kulları neler yaptı burada Allah'ım neler. Sayılar yüzleri binleri geçti ya Rabbi. Yüz binleri geçti Allah'ım. Milyonları geçti hatimler, tehcevizler, temcitler Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbi, bunları Resulüne teslim ettik Ya Rabbi. Bunları kabul eyle Ya Rabbi. Neler feda, ne fedakarlıklar yapanlar var Allah'ım. Ya Rabbi bu kullarını sen yarattın Allah'ım. Bunları dövmek için yarattın Allah'ım. sen güldürüyorsun sen Allah'ım. Gülen de sen güldür. Ağlayan da sen Bizi adaletini değil ya Rabbi. Merhametinden muamele. Bizi daha ölüp de Efendim Köprüsü'nü geçerek cennete koymadan bizi dünyada. Ağaçlar cennetine koydun Allah'ım. Ya Rabbi ne yapayım ben sana? ne bileyim Allah'ım? Ne yapayım? Verirsen veririm sana çok şey. Zaten yok yapayım. Ne vereceğim ki sana yapayım? Allah'ım, Allah'ım bizi razı olduğun kullarından eyle. Sen hürmetine bizlere muhafaza eyle. Bu şerri şerrinden, kafiri kafir küfründen, zalimin zulmünden muhafaza eyle. Amin. En büyük intibah ile en büyük ibadet intibahtır diyor Mevlana. Ya Rabbi şuur ve intibah noktasında bizleri şampiyon eyle. Davasına sahip çıkan de eyle. Amin sancağı yere düştü ya Rabbi tekrar bunu kaldırır. Allah'ın sürmerle dikmeye bizleri Neye muhtaç olduğumuzu bilemeyecek kadar aciziz ya Rabbi. Sen bizi yarattın bizi <laughs> herkesten çok daha ilerlersin Allah. Neye ihtiyacımız var ise ecden ve adını ihsan eyle. Ama Döverek bize efendim yani sevindireceksin. Dön. Ne olacak ki? Aşık mı aşıkın huzurunda? Onun sevgilinin o dayak yese ha o dayak aşıka peki yani e, zarar vermez ki ya Rabbi. Peygamber Aleyhisselam'ın kulu dedi ki Ya Rabbi ben cehenneme girdikten sonra sen benimle olduktan sonra ne kadar Allah'ım ne kadar Allah'ım Allah'ım Nazlanıyorum çünkü, çünkü Ya Rabbi dostlarından diyor aldık Ya Rabbi. Ebu Hasan Harikani dostun dedi ki sana, Ya Rabbi dedi dünyada bir insan bir insanın kalbini kırsa, kalbi kıran insan bir daha kalbini kıran yüzüne bakmaz. Allah'ım Allah'ım biz senin kalbini çok kırdık şimdiye kadar. Seni çok istik Allah'ım. Ama buna rağmen gene hala yüzünü bizden çevirmiyorsun Allah'ım. <laughs> Allah. Allah'ım, Allah'ım durdum artık. Artık dil dönmüyor Allah'ım. El-Fatiha. Arkadaşlar bir kağıt geldi Medine'deki medrese için.